چند تا بحث از مباحث مبتدر رو داشتیم هفته قبل بحث حدیث منکر و شاز و مباحث دیگر داشتیم الان امروز دو تا مبحث انشاءالله خواهیم داشت بحث انواع حدیث آحاد که از جملهش که معلف شروع کرده بحث حدیث غریب که با هم از روی کتاب میخونیم بعد شرحش کنیم انشاءالله نوع پونزه هم غریب قال الإنسان الصلاة خب، الله اسم المشهور وتارة ترجع إلى أحكام إلى المسجد وتارة إلى السماء والغالب قالوا على ما صح وعلى ما لم يصح إن خلاصة بحث بحث غريب آه، ما نگاه کنید اگر بر بگردیم آه، دروس اولی که داشتیم در ضمن مصطلح حدیث ما تقسیمات حدیث به اعتبارهای مختلف داشتیم ما تقسیم حدیث داشتیم به اعتبار انتهای آن که به کجا ختم میشه کجا پایان میپذیره که داشتیم یا به پروردگار داشتیم یا به رسول الله یا به صحابی یا به تابعین اولی حدیث قدسی دومی مرفوع سومی موقوف و چهارمی مخصوص از جمله تقسیماتی که داشتیم ما از تقسیم احادیث به اعتبار تعداد طرق آن داشتیم به نسبت تعداد طرق یا آحاد و یا متواتر یا آحادن یا متواتر بحث متواتر که خواهد اومد بحث متواتر حدیثی که حالا جمع زیادی از جمع زیادی تا آخر اسناد روایت بکنند و احتمال اشتباه در اون نباشه لیکن الان بحثمون بحث آحاده خود آحادمون که حالا بحث بحث منطقی یا نوعی یعنی بحث فلسفی و کلامی هست در ضمن مباحث علوم حدیثی که علما خصوصا علمای عقیده در ضمن مباحث آها کتاب هایی نوشتن از جمله را کتاب هایی که نوشته شده حکم احادیث آحاد در یا استفاده از احادیث آحاد در مسائل عقیده و حالا کتاب های دیگری که خود ابن حزم و دیگر علما نوشتن در موضوع حدیث آحاد که چقدر حجیت داره و چقدر میشه ازش استفاده کرد در احکام و در عقاید احادیث آحاد به سه دسته تقسیم میشن نوع اول اون غریبه حدیثی که از یک طریق اومده باشه الان نگاه بکنید معلم وقتی که میخواد تعریفش بکنه نمیاد که تعریف لغویش بکنه و نه هم نیست که نه تعریف لغویش و نه تعریف اصطلاحی بلکه هر دو شاید با هم هم قصد داشته باشه حالا ما در جمله بحث خواهیم کن میبینید که هر دوتا رو معلم قصدش داره خب وقتی که شروع میکنه میگه الغریب ضد المشهور غریب ضد مشهوره حدیثی غریبی هم شهرت نداره خب شهرت نداره یک دو شهرت نداره یا اینکه بحثش از شهرت هم مشهور بودنه که ما باید تعریف مشهور رو داشته باشیم خب بتونیم بفهمیم غریب چیه و یا اینکه مشهور قصدش فقط شهرت لغوی که در نزد مردم شهرت داره و مردم ازش استفاده میکنن ولی اساس علمی نداره قرابت داره مردم اون حدیث رو نمیشناسن غریب از از مردم شاید هم حدیث متواتر باشه ولی غریب باشه خب ما اونچه که وظیفه ما هست الان تعریف اصطلاحی این اصطلاح رو داشته باشیم اولا غریب به حدیثی گفته میشه که که مدار اسناد در یک جای آن از یک نفر عبور بکنه مدار اسناد در یک جای از اسناد از یک نفر عبور بکنه حالا چه اول اسناد چه وسط اسناد فرقی نداره اگر در یک جای از اگر در یک جای از اسناد از یک نفر اسناد عبور کرد به اون حدیث میگن دریق حالا یا مطلق یا نسبی یا مطلق و یا نسبی حالا ما یک مثالی که داریم برای هر دو تا برای هم مثلا غریب نسبی هم غریب مطلق نگاه کنید غریب مطلق به غرابتی گفته میشه که در اصل اسناده یعنی در اصل اسناد از صحابی فقط یک تابعی نقل بکنه فقط یک تابعی نقل بکنه مثل حدیث انما از نیاز از عمر بن خطاب کی نقل کرده علقمه علقمه بن وقاص اللیلی این شد غرابت مطلق در اصل اسناد از صحابی یک اما اگر در وسط اسناد علاوه الان خطاب دو نفر روایت میکردن از این دو نفر یک نفر شنیدی بود دوباره یک نفر در وسط اسناد خاتمه پیدا میکرد یا عبور میکرد بهش میگن غریب نسی حالا همین حدیث ما در حالا نمیشه گفت در در در در اصلش یا در مطلقش حالا خود همین حدیث انما الاعمال بالنیات ما میبینیم که یحیی بن سعید الانصاری از محمد ابراهیم به تیمی نقل حالا ما این مثال رو در صورتی میتونیم برای نسبی مثال بزنیم که همین حدیث از رو خطاب دو نفر نقل کرده باشه اصلا عن بود به یک شخص دیگه بعد از هر دو تا یک نفر شنیده بود شنیده بود بهش میگفتن غریب نسبی غریب نسبی خب این بحث غریب پس در یک جاز اسناد از یک نفر عبور بکنه بعد از غریب میاد حدیث عزت پیدا بکنه با یک اسناد دیگر با یک راوی دیگر حد اقلش در اسنای اسناد از دو نفر عبور بکنه یعنی هر وقت که ما اسنادی داشته باشیم در یک جا اسناد دو نفر باشن اون حدیث چی میگن حدیث حدیث عزیزه اما مشهور مشهور حدیثی که در یک جا از اسناد به سه نفر تا نه نفر خاتمه پیدا بکنه حالا بعضی گفتن چهار نفر بعضی گفتن پنج نفر به حد متواتر نرسیده باشه این بهش میگن مشهور حالا این مشهور اصطلاحی لیکن مشهور به عنوانی که از جهت لغت استفاده میشه به عبارت دیگر بهش میگن مستقیم استفاده شده و شهرت پیدا کرده احادیث زیادی داریم و هایی هم در این زمین نوشته شده مثلا احادیث المشتهره بین الناس امام سیوطی و مصطفی و دیگر ائمه نوشته نوشتن مثلا احادیث مشهور مشهوری که هست در نزد فقها ابغض الحلال عند الله الطلاق غرابت داره و این حدیث از لحاظ مشکل داره لیکن این حدیث مشهور در نزد فقها هر کتاب طلاق رو باز بکنید در کتاب فقهی ببینید که اولی مباحث که شروع میشه این حدیث طلاق که ابغض الحلال عند الله الطلاق حتی کسی از نهاد اسلامی اشکال داره این حدیث لیکن مشهوره لیکن این شهرتی نکشتن لیکن این شهرتی که این حدیث داره چرا شهرتیه؟ شهرت لغوی شهرت لغوی نه اصطلاح خب میگه مؤلف فياس رحمه الله في الغريب ضد المشهور فتارة ترجع, ترجع غرابته إلى المد وتارة إلى السند یعنی گاه وقتی گاه وقتی این غرابت برمیگرده به مد و گاه وقتی برمیگرده به اسلام غرابت برمیگرده به مد این یعنی مشکل داره این مد این یعنی ضعیف این حدیث که این را بیشتر امام ترمیزی استفاده میکنیم میگه و هذا غریب من هذا الوجه خیلی جاها قصد امام ترمیزی این غریب غریب اصطلاحی ما نیست از یک شاید جاهایی قصدش باشه ولی بیشتر امام ترمیزی کلمه غریب را برای حدیث ضعیف بکار میبره قرابت در از مهد من وجه صحیحی نداره و تارتا الى سند و باهی هم برمیگرده به اسناد اسناد هم ما گفتیم وقتی که حالا یا قرابت نیست یا مطلق هر دو نوعش در پیش داریم میگه والغریب صادق على ما صح و على ما لم يصح میگه غریب اطلاق میشه به احادیث صحیح و غیر صحیح در اصل میگه قرابت نسبی در مثل حدیث انما نبنا به نیاز حدیث غریبی هست یحیی بن سعید الانصاری حدث محمد بن ابراهيم التيمي علقمه بن وقاص علقمه بن وقاص الليلي عن عمر بن الخطاب سنة پشت سر هم فقط تک تک روایت میکنم بعد از یحیی بن سعید انصاری این حدیث شهرت پیدا میکنه ولی قبل از اون فقط یک نفر شنید این حدیث که با این وجود این حدیث اولین حدیث در صحیح بخاری هست با این وجود قرابتش صحیح هم هست پس غریب بودن دلیل بر ضعیف بودن نیست غریب بودن دلیل بر ضعیف بودن نیست خب، یک سوالی که مطرح میشه حالا اختلافاتی که هست ما بهش دچارم هست کتاب های کلامی که چاپ میشه به اسم اهل سنت و حالا کتاب ها زیاده یا سخنرانی هایی که میشنوید خصوصا در مسائل عقلی مثلا بالفرض یک احتجاجی میکنه در برای استوای خداوند یعنی که مثلا و عرش استوا و استدلال میکنه به حدیث جاری که در صحیح بخاری این الله میگه الله فوق السما خب یک شخصی مناظره میکنه معتزلیه یا اشعریه خدا فوق بالای آسمان هاست همه جا نیست بهش میگی حالا این حدیث هم در صحیح بخاری میگه این حدیث آحاده این حدیث آحاده خب اینجا سوال مطرح میشه این آحادی که ما گفتیم حکمش در نظر اهل سنت چیه و در نظر مخالف در نظر اهل سنت همونطور که امام ابن حزم اشاره بهش میکنیم و علامه احمد شاکر در باعث الحدیث شرح اختصار علم الحدیث و علامه آلبانی به شیخ عبدالمحسن عباد و شیخ محمد بن صالح العثیمین و دیگر ائمه که ما اهل سنت داریم ترجیحشون بر اینه که احادیث آحاد فایده احادیث آحادی که صحیح هست فایده علم یعنی و عمل برند فایده علمیش در مسائل عقلی و فایده عملی رو در احکام این عقیده ما اهل سنت حالا ادلمون ادله زیاده شد بعد از اینکه اخبار رو بگیم ادله رو هم بگیم بهتره قول دوم قول جمعی از اصولی ها از جمهور اصولی ها که میگن خصوصا از معتزله که میگن خبر آحاد فقط فایده زنی داره گمانی گمان به معنای شک و تردید خبر آحاد فایده فقط اون چیزی که افاده میده فقط شکه شاید درست باشه و شاید درست نباشه و استدلال میکنن ان به این آیه و ان بعض ان بعض ظن که بعضی از گمان ها بعضی از گمان ها گناهند بعد از گمان ها گناه است خب قول سوم اینکه خبر واحد که قرائن داره قول ائمه از اشاعر مثل غزالی و رازیه و خیلی از اهل سنت که خبر واحد که قرائن داشته باشه فایده زن غالب داره فایده زن غالب داره مگر در عقیده مگر در عقیده در عقیده عقل مقدمه بر عقل لیکن در احکام فایده علم نظری داره در نظر و به عبارت دیگر علم نظری که همون علم زن غالب خب آیا این حرفشون درسته یا نه حرفشون تا قسمتی درست بود تا قسمتی درست بود بله فایده خبر آحاد فایده زن غالب رو داره حالا چه در مسائل فقهی و چه در مسائل عقلی دلیل ادله زیاد اولا خود در خود قرآن داریم که مثلا خداوند در قرآن مثلا از کلمه زن استفاده میکنه به معنای علم اینی ظننت انی ملاق حسابیا انی ظننت انی ظننت ای علمت ای علمت انی ملاق حسابیه نشه آیه سوره الحاقه یا معنی یقین میاد به معنی یقین هم میاد همطور قرآن در قرآن میگه الذين یظنون انهم ملاق ربهم الذين یظنون، ای ايقن على انهم يلقون ربهم آیه بقره 36 پس زن به معنای یقین و به معنای علم در قرآن به کار برده میشه و چه دلیلی هست که بهمون کمک بکنه در اینکه فرق بدیم بین مسائل فقهی و مسائل عقلی دلیل هست خیر بلکه ما برخلاف این در قرآن داریم و در سنت متحرم صلی الله علیه و آله حالا ادله مون ذکر میکنیم در اینکه خبر آحاد فایده علم یقینی یا فایده علم عمل رو دارن این عبارت یقین استفاده نکنید فایده علم عمل دارن ما ناظر وقتی که صحبت میکنیم درباره فایده علمی و عملیش ما در احادیث داریم صحبت میکنیم که صحیحه شاید مثلا به حدیثی در نزد من چون اسنادش صحیحه فایده علم و عمل برای من داشته باشه ولی برای اون کسی که حکمش رو ازش فرق میکنه شاید نداشته باشه این مثلا این حکم رو نداشته باشه مثلا در نزد فلان شخص این حدیث مثلا به فرق به درجه حسن نمیرسه مرسل ولی از نظر من مرسلی که از دو طریق اومده باشه به درجه حسن میرسه در نتیجه حکمی که از اون استفاده هم میشه بازم فرق میکنه خب حالا اگر حدیث صحیح بود در نزد یکی از ماها یا امامی از از مجتهدین یا علمای زیادی از امت بیان تصدیق بکنه و کسی مخالفت نداره حالا وظیفه ما در سوال اون چیه وظیفه ما که اون عمل بکنه، فایده علمی هم برای ما داره دلیل اولا دلیل از عقل دلیل از عقل ما در نگاه بکنیم خبری که صحیح باشه از یک نفر در مسائل عبادتی قابل قبوله و فضیلت شده از همونطور که ما ببینیم جمهور اصولی ها قبول کردن و عمل به راجح عمل به راجع یا عمل به زن غالب عمل به زن غالب مسلکی هست از مسلک های اصولی در ترکیخ بین عدله ما مشکل داریم در یک ترکیخ قول فلان امام تعارض داره با یک زن غالب به یک حدیث که خب کار بکنیم منطق داشته باشیم چیکار باید بکنیم ما حدیث رو بازیم چون زن غالبه و اون گمان ما اون امام اون چرا اون حدی که زده مفتي بوليسز بقى على اساس علمي النبوي دوما اثناء العلماء القران بيجي وما كان ما کان المؤمنون لينفروا لينفروا فلولا نفر من كل فرقه منهم فلولا نفر من كل فرقه طائفة منهم أو طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم طائفة يتفقهوا کلمه طائفه به کار برده کلمه طائفه و در لغت عربی طائفه به یک نفر هم گفته میشه همونطور به کلمه امت به یک نفر هم گفته میشه دلیل ان ابراهیم کان امتا قانتا لله یعنی حنیفا یک نفر من ابراهیم یک امتی حالا چون پیامبر خدا به یک نفره کسی ازش نپذیره کسی این چنین حرفی رو میزنه نمشي نهار في المزلفة خلاص دیگه که نه این مختص به قرائن و دلیل داره و معجزه داره و فلان داره که میتونه خبر خرید و ما واقع عملی پیامبران رو نگاه أيوة بکنیم آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع عملیش و یا در واقع علمیش خبر آحاد را پذیرفتن یا نه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن بلغوا عنی بلغوا عني از من بگیری و به مردم برسونید و در حجت الوداع میگه هل یبلغ الشاهد منكم الغائب هل یبلغ الشاهد الغائب شاهدی کسی که این مشهد رو دیده کسی که از من میشنوه به اون کسی که نیست خبر بده آیا گفت که نه فلیبلغ الشهود یا گفت شاهد شاهدی نداره یا رسول الله نظر الله امرأ سمع مقاله خدا نورانی بکنه اون کسی که چی مقاله مرا رو میشنوه امرأة شخص سمع مقاله فوعاها و وأدى ادا بکنه حالا نباید اون کسی وقتی که ادا میکنه اون شخصی که میشنوه نباید متذیره اگر صحیح باشه خیر چون ما در جایی وظیفمون هست که تحقیق بکنیم و دنبال شاهد بگردیم که اون شخص فاسق باشه اینجا فاسق اون به میگن اگر تنبین حال جز ما میبینیم که شخص فاسد نیست دروغ نیست عادله وظیفهمونه که بپذیر واقع عملیش یاده این واقع قولی رسول الله صلی الله علیه و واقع عملی مثلا معاذ بن جبل يدرس في اليمن يا معاذ انك انك تاتي قوما اهل كتاب فانك اول ما تدعوهم به ان يوحدوا الله او شهاده ان لا اله الا الله خب مسائل عقدی هست یا نیست در مورد پروردگار هست یا نیست مسائل عقدی فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم الصلاة حكم قال صلى الله عليه وسلم این مسئله رد در مسئله توحید خداوند این مسئله بعدی که نماز خب واقع عملی دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان از آن میگوید و مردم افتار میکنند فلان یک نفره حالا باید دو نفر عذاب بدن تا مردم بتونن افتار بکنن یا هم یک نفر کافیه پس چرا شما اینجا اذان یک نفر را میپذیرید در اینکه وقت روزه تمام شده ولی در اخباری که در صحیحین هست نمیتونید بپذیرید خصوصا ائمه رو باید میکنن و نقد میکنن یا در مسئله روزه در وقت رمضان وقتی که شروع بشه اگر یک نفر ماه رو ببینه ماه رو ببینه آیا بر تمام مسلمین روزه گرفتن واجب نمیشه واجب میشه چرا ما یک خبر یک نفر رو میپذیریم و جایز است که بپذیریم بلکه واجبه که بپذیریم اگر اینجا نپذیرفتی گناهکار هست یا نیست شکی نیست در گناه شکی نیست در گناه این ادله حالا ادله زیاده که من بخوام در بحث ارجیت اخبار احاد بکنن از گفتم از احالی و همچنین از آیات قرآن از لیت هست نماله این مسئله ويقول ما تفرد به عن شيء عين كما يقال يروه عن لم يروه عن سفيان الا ثمانيه ولم يرمي عن الجهيل إلا خب میگه تفرد وقتی که یک راوی تفرد بکنه یک حدیث از لحاظ اسنادش یا متنش یعنی میخواد اینو برسونه که تفرد جاهای مطلقه که خودش به دو دست تقسیم میشه تفرد مطلق تفرد یک شخص از راوی به اون حدیث یعنی خود یک راوی خودش به تنهایی از یک صحابی نقل کنه این تفرد مطلق یا حالا دو وقتی اهل یک منطقی مثلا دمشق متفرد بشن یک روایت این روایت دمشقی ها مطلقا این روایت دمشق غیر از دمشق ها روایت نکرده و گاهی هم تفرد و یکونو لما تفرد بیهی عن شیخ معین گاهی تفرد از شیخ معینی میشه که الان شاید منظورش همون تفرد نسبی باشه که چهار نوعه تفرد نسبی چهار نوعش اولیش اینه که یک شخص از شخص دیگر در وسط یک شخص از شخص دیگر نوع دومش اهل یک منطقه یعنی یک از یک شخص مثلا ابو هرره داریم و اهل دمشق فقط از ایشان یک حدیث رو که اهل یک منطقه قسمت اولی یک نفر از یک راوی قسمت دوم تعدادی از اهل یک منطقه از یک شخص سومی یک شخص از اهل یک منطقه مثلا بسیار چند تا عالم در مدینه داشته باشیم یک راوی بیاد از اون چند تا از اون چند تا عالم فقط اون روایت داشته باشه این رو... این روایت خیلی کم چهارمیش هم اهل یک منطقه ای از اهل همون منطقه مدنی ها فقط از مدینه ها روایت کردن یعنی دیگه از علمای اهل مدینه فقط از علمای اهل مدینه کسی دیگر نیست که با ما شریک باشه علما از علما نه از صحابه چون اگر از صحابی بود میشد قرابتش مطلق اینجا قرابت نسبیه کما یقال لم يروه عن سفیان إلا ابن مهدی از سفیان سفیان الثوري کسی روایت نکرم مگر عبد الرحمن ابن مهدی ولم يروه عن ابن جریج إلا ابن مبارک بعد ابن جریج هم کسی نقل نکرده مگر عبد الله ابن مبارک حالا این زیاده در بحث غرابت ها این حدیث مثلا به میخوان امیمه بگن که این غریبه از این عالم فقط یک نفر روایت کرده خب این بحث قرابت بحث بعدی 16 هم مسلسل المسلسل ما كان كلامه على قطعة واحدة في طبقات كما توصل بسمعته أو كما توصل بأولية إلى سفيان الأولية إلى سفيان كما تنسب بأولية إلى سفيان أو عامة المسلسلات وهي أو أكثرها باطلة تكذب قواته وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف فالمسلسل بالدمشقيين والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمديين إلى الشهر بحث مسلسل أو بحث أنجزمون متصل یک مسئله به طور سلسله سلسلوار در اصلاح یا من تکرار بشه سلسله تسلسل داشته باشه پی در پی تکرار بشه حالا یا صفت فعلی و یا قولی یعنی یک قول از یک راوی پی در پی تا راوی دیگری تا رسول الله تکرار بشه یا یک فعلی از رسول الله تا اون راوی تکرار بشه پی در پی حالا برای هر مثال من مثال دارم چون با مثال واضح میشه مثال فعلی یعنی یک فعلی یک راوی تکرار بکنه تا صاحب اون کتاب مثلا ابن عساکر روایت میکنه در تاریخش تاریخش دمشق یه حدثنا ابو الحسن علی بن مسلم اخذ واخذ الحسن كان عبد العزيز بن أحمد وأخذ بلحيته ثاني كم سنة أنس بن مالك رضي الله عنه وأخذ بلحيته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر وخيره وشره وحلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره انتفاد فعلي هذا ابن عساكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادامه پیدا میکنه حالا شرط نیست این اسناد متصل باشه شده یک جای انقطاع باشه ولی مهم ظاهر اسناده که این این حادثه تکرار میشه از اول اسناد تا آخر اسناد هر کدوم از راویان دستورشون میگفتن و میگفتن آمنت به قدر خیری و شره آمنت قدر خیری و شر. بعد از اینکه حدیث نقل میکردن ایشون میگرفتن یا حدیث صحیحی که ما داریم در نزد ابو داود و نسائی از معاذ بن جبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج هدى يا معاذ إني أحبك إني أحبك فقل دبر كل دبر كل صلاة كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن وحسن عبادتك خب إن روايات در طول اسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ میگه إني أحبك معاذ به بعد از خودش میگه بعد از بعدي تا صاحب کتاب ابو داوود و نسائی همشون میگن چی شیخ به شاگردش لشاغردك بيه اني احبك فلا تدعك كبرتك الصلاه ان تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك این تسلسلا این قول اني احبك اني احبك تکرار میشه پس این دونه تسلسلی که تکرار میشه ولی که حالا خیلی اندکه تسلسل های مشهور تسلسل های مشهور که مثلا ما زیاد در صحیح بخاری و صحیح مسلم میابیم پس ها اونها مثلا بالفرض به نسبت شیوخ معینی از اهل منطقه مثلا امام میاد در صحیح و الحديث مسلسل بالدمشقی مسلسل بالدمشقی مسلسل به علمای دمشق همونطور خود مؤلف کرد بحث میگه المسلسل بالدمشقيين فی المحمدین الى محمد الى ابن شهاب خب مسلسله به دمشقی ها یا مصری ها که مشهوره دیگه و عامت المسلسلات واهیه و اکثرها باطله اکثرشون باطل و واهیان بخاطر که اکثر راویان دروغ دروغ گفتن و قویترین نوع مسلسل قرائت سوره سبت قرائت سوره سبت که در از شنینه که حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قعدنا نفر قعدنا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم اي الاعمال احب الى الله لعملناه فانزل الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والارض قال عبد الله بن سلام فقراها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم فقراها علينا ابن سلام قال يحيى فقرا علينا ابن سلام وقال في روايه الترمذي وهم احمد و دارمی هست و اسنادش هم اسناد رواتش هم سخات هست همونطور که امام ابن حجر و امام سخاوی و امام سیوس و امام نووی تصحیحش کردن و یا تحسینش کردن خب این خلاصه بحث مسلسل کسی سوالی ما اینجا داره یا نه در کتاب ببند سوال نیست خواهش زیاده این فواید بحث مسلسل زیاده اولا اینکه یک لفظی از اول اسناد تا آخر اسناد از باب الگویی تکرار میشه انی احبه انی حبو الگویی میخواد الگوش رسول الله باشه این لفظ الگویی الگوام به صاحب به شاگردش میرسه تا صاحب کتاب دوما همین سیاست دلالت بر اتقام میده من این تسلسل شاید این توقف رو از ما ببره که شاید این اسناد زیبایی باشه طوره این فقط کمیشه ها رو باید کردن حالا مسائلی که ذکر میشه در قابط تسلسل الله یاد جای خودش داره که علامه ابن حجر و همچنین سیوتی در حدیر بطاوی بهش اشاره کردن و دربارش کردن خب چیزی هست دیگه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده